on the shit. solo llama pa' quemar. Y prendemos en llama la cama. Si yo te amo y tú me amas vete, no lo pienses más. Pa' que lo pases de panel Y nos redemos la sabana. Le doy leche y no es soprole. El sople lo le se desnuda, hace que me descontrole. Yo sé que quiere mamar, por eso anda con el cole. Dale, mami, no le baje. Sigue, hace que me motive. Después de hacértelo, nos vamos para la Hilfiger. Y nos emborrachamos en Miller. Y cuando quiera de nuevo me escribe y seguimos viéndonos, conociéndonos. Pa' que terminemos cogiéndonos. De lo malo saliendo, no. Le damos más socorte y no envían lo que están viendo, no. Dime sí o no. Y nos vamos de aquí y nos hacemos happy. En tu cuerpo paro chanteo si no ocupa lápiz. Y te neo con su Y pollo teriyaki. Solo llama pa' quemar. Y prendemos en llama la cama. Si yo te amo y tú me amas. Vente, no lo pienses más. Pa' que lo pases de panel Y nos enredemos la sabana Y no sé por qué te pienso tanto cuando grabo voces Me acuerdo cuando lo hacemos antes después de las 12 Tomando chela y empirándose Mientras le meto está tocándose Apenas quiero, me llama enseguida Se pone activa y se sube arriba Le besamos codeada el agua vení parte de veces seguía Combinamos el polvo rosa con el nubo Pa' terminar desnudo nos chulamos y una foto a las redes subo Y a los que hablan mierda lo dejamos mudo Marcianes, que Solo llama pa' quemar Y prendemos en llama la cama Si yo te amo y tú me amas Vente, no lo pienses más que lo pases de pana. Y nos reiremos la sabana.